Bai, korrika kulturalaren aritik, irungo eragilak implikatu nahian dabilaika, eta antolabutako ekimenen artean, landetxakateako korrika eguna, ospatu eta gero, larrea hundi olaberria eta Santiago auzo elkartekin ere, e, korrika eguna ospatuko bute motorrak berotzeko. Arrera sarearekin paperi gabeko pertsonek ere Euskara ikasteko buten eskubide aldarrikatu berri dute, eta besteak beste, hitz gurutzatuen lehiak eta ebota irungo eskoletako sortzi mila bat ikasle aktibatu nahi handabiltza ere. Mai izanz, irungo baikako kide eta korrika kulturalaren koordinatzaileak dion bezala, korrika martxan da abiatu baino lehen. Ba, bai, trena martxan, motorrak bero eta balanean lanean topera gauzak diren bezala, baina oso gustura. Ze, azkenean e, jasotzen ari garen berotasun horrek ematen digu indarra lanean jarraitzeko eta topera baina gustura. E, bueno, irundik abiatzeak berez hasiera egun hori antolatzea dakar, ez? Baina kontua guk korra puztu sendoa egin genuela korrika kulturalaren alde, hau da, lehenengo egun horrek utzezan aztarna irunen eta eta lana eta eragileen arteko saretze bat eta eta bai orduan korrika kulturala ari zaigu bereziki lana ematen baina bueno oso modurik positiboenean eragileekin harremanetan eh, ez dakit nolako lanak suposatzen dituen horrek ba alik eta eragile kolore eta mota desberdinetakoak e, ukitu nahian pentsa bai irailetik gabiltza oraindik indikan publiko ere etzenetikan gabiltza eragile esberniekin bilerak egiten, kontatzen zertara goazen, eta azkenean e, kulturala eta bertan dauden ekimen guztiak dira eragileen gandik jaiotakoak. Hau da, aekak ez du bere horretan ezer proposatu baizik eta dena jaso dugu, dena proposamena jaso ditugu eragile batek proposatzen zigun ondokoa jo, baitzegin dakin norekin eta hor saretze izugarri bat izan da. Bai, e, eh, jendean mugiarazteko ere eh, eta motorrak beratzeko auzoka hasi zarete ere, bai. bueno, bakorrika egunak eh, antolatzen. E, ez dakit noraino, ba, iristen den ba aktibazio hori, ba auzo, auzo e, eragilekin jendearekin. Auzo zauzo, auzo guztiak ezinezkoa da, baina bueno, guke hiru auzo ikut, ikutu ditugu, bueno, landetxan ja egon ginen, orain Larrendi eta Santiago falta zaizkigu. Bertako auzo elkarteekin egon gara, bertako eragileekin, Azkenean aurten hori korrika ba, erdialdetik bakarrik pasako denez ikusten genuen auzoetan zerbait egin behartzela. Orduan, bueno, gure indarrak neurtu eta hiru hoietan e, ba, jarri dugu jo puntua da. Korrika bai, baina korrika txikia ere. E, Ondarribian irunen, e, ez dakite nolako lana eskatzen duen horrek aparteko <laughs> eskolekin ere, pentsatzen. Bai, LH-ko, bueno, lehen eskuntzako eskolekin hori e, korrika txikia antolatuko dugu. Horrek, bueno, egia esan, e, hori aldiro egiten denez, ba, nahiko automatizatua dago eta zorionez eskolek, ba, kriston lana egiten dute. Eta gero egia da, korrika gaztea ere badaukagula, irunen, e, usliderrak e, proiektuarekin, DBH-ko irugarren eta laugarren mailako ikasleekin. Eta hor ja desberdina da, ze azkenean hor, ikasleak dira antolatzaileak eta bueno, lana, bai, baina lehen esan dudana, ez? Azkenean e, erantzuna ari da izaten positiboa, zen e, bueno, gustora egiten den lan hori. Ja, ikusten ari gara gainera bakorrika e, oso transversala dela gaurko ekimena e, bai. dugu horren irudiko, ez? Eh? Bai, bai, e, arrera sarearekin bildu ginen ba beste eragile bat bezala, ez? Azkenean esan dizudan bilera pila hoietako bat izan zen, Eta hasiera-hasiratik beraiek aipatzen zuten, eh? arrera sarean eh, lanean edo bueno, eltzen den jendearekin izketan Euskara ez dela hizkuntza, baina beraien arteko hizkuntza badela, orduan ba, beraiek ere hizkuntzekiko eta Euskararekiko bazutela alako atxikimendua, orduan bueno, beharrezkoa ikusi genuen eta ekak ere bere posizioa argia dirazen nahi du gai honen gainean. Bai, ba, Euskara doainek ez, e, ikasteko aukera edo eskubideare badutela, e, migranten eskubidetaz asko hitz egiten da, baina haien hizkuntz eskubidetaz gutxiago. Ba, bai, bai, e, mai, mai gainean jartzea gai hau ez, baina bai horre erabaki bate badago eta doakotasunaren alde eta mundu guztiak eduki ezan eskubidea hizkuntzak ikasteko eta gure kasuan Euskara izan dezan eh, eskura eta doainik. Ongi da, ba, lau aste eh, korrika irundik abia, <laughs> abiatzeko bai, e, lan haundi egina, baina asko falta da, horrendik ere aktibatu ez denaren zat, mezu bat, hemen e, irunen ez ezik, bidaso alde guztian? Jo, ba, besoak irekita edo norrentzako tokia daukagu, alik eta zabalen eta alik eta anitzen egiten saiatzen ari gara, Baina oso argi daukagoa ba, ekak ez duela ezin duela hau bakarrik egin, ez dela ez dela gainera gure lana Haizik eta herriarena da, herritik sortua eta euskaratik euskaraz, irundik eta irunentzat. Amaimi ba, esker. Zuei, eskerrik asko. Gura jaun.